Остра сидит на озере любитель рыболов Сидит, мурлычет песенку, а песенка без слов Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля Озеро глубокое, удачным будет лов Сейчас поймает окуня любитель рыболов Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля А, песенка чудесная и радость и грусть И знает эту песенку вся рыба наизусть Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля Как песня начинается Вся рыба расплывается <laughs> Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля.